Eh, Juliet Bergunian hemen eh, zimadan izenan eh, aritu zira. Hemen ikuste hainbat aktore, elkarte eta egitura etorkinen ajeraren alde ari direnak. Ze sentimendurekin zira? Be plazer egiten du, eta dola bizpairu urte oino ez ginen nola antolatuak. Gu zimaden errezibitzen ginen tuelarik diendiak, familiak bereziki, aurrekin, ez nun kokatu, daitzen ginen ba, lagunak, ezagunak eta bon, batzutan lortzen ginuen, beste batzutan zailago zen. Eta, bon, emeki emeki, uh, guai, estu, nola erran, uh, eh, eh, badira bizpairu talde, bat bestearekin daitzen dena bakarrik hemen, hemen hartuak izan diren kadatik ateratzen diren familiekin ari dena eta etorkinekin beste guziak eh, onartzen ditu. Egan nahi du, uh, eman dezagun pauetik etortzen diren, han ez ez izan da eta babesia, edo bordeletik, edo eta guk etorkinekin, eta etorkinekin egan nahi du, badirela taldeak, bai garazin, bai gurin, arroxan, maulen, donapaleun, bidasune, bon, badira amasai hola lekorne makea, er, eta e, bada, badira talde anitz, eta jende anitz, hortaz okupatzen dena. Ba batera gajiak ziste, pixkatu galkarte guztiak, arlo ezberdinetan, edo orainik baditu zaltasunak e, ahera guztiak e, egiteko. Eman dezaun, batzutan, e, ez dugularik uh, tokirik, ez etxerik, ebe, daitzen dugu, fin, nik erraiten dut ez zimaden gisa, ez, eta Simad... Zimad eh, etorkinekin da, elkarte gisa. Eta etorkineko kide gisa, be dut eh, bestiarekin, eh, hemen zen Stefan Peronen, eta batzutan hak badu apartamendu libre, hilabete bat endako, eta bon, be, guri prestatzen du. Eta aldiz, be, haipatu ditugun bi familiori ez ez izan direna diaz, Eh, karikantziren eta guk hartu dugu bat. dira hola harremanak bai gure hartzean, beharrik. Jon Aranguren irungo etorkinen aldeko osareko kide da mila frangako trinketera horbildu zen ostiral gauean. bildu zira onera, ze, zer bururekin hola panorama baten eh, bai, ikusteko? Bai, bat ez ere ezagutzeko alde mugatik alde hontan zer diren nola, nola, nolako gauza egiten ari den, nolako gauza sortzea diren kontuan hartu behar da gu bakarrikan e, irungarra sareko kidea, sareko sarea bezala bakarrik e, mugan gaude eta mugan informazio meten dugu e, bere, beraiek e, migranten e, bidea jarraitzeko eta nolako zer, zer duten inguruan, zer almena dute, zer dispositibo daude beraien zain bai irunen edo bai baionan, eta da, hori da, ez dugu gehiago gauzkoz gauza gehiago egiten, orduan beste esperientzia hartzeko esperientzia horiek, bueno, ba, nahi dugu, justatzea buruan ere beti daukagu e, bide horretatik agian jo beharko degula, baina bueno, beti dago hor aidean.